Dit is waar onze afstammelingen, die priesters, in groepen en gedeel was verdienstwerk. De seens van Aaron was Nadab, Abi, Eleazar en Itamar. Maar Nadab en Abi het voor hulle pa gesterf, en hulle het geen seens gehad nie. Net Eleazar en Itamar was oor om as priesters te dien, met de hulp van Sadok, wat de afstammeling van Eleazar was, en van Achemelek, wat de afstammeling van Itamar was, het David hulle in groepe ingedeel volgens hulle verschillende dienstwerke. Jelle Assartse nageslag is in 16 groepe verdeel en niet maar in 8 groepe, want daar was meer familieleiers tussen die afstammelingen van Jelle Assar. Alle taken is tussen die groepe verdeel door middel van die gewijde lot zodat niemand voorkeer gekry het nie, want daar was baie bekwame ambtenaren wat God in die heiligdom kon dien tussen die afstammelingen van beide Jelle Assar en Itamar die secretaris Semaja, sien van Netanel, Lefiet, het al die namen opgeteken in die teenwoordigheid van die koning, die leiers, Sadok, die priester, Achemelek, sien van Abjatar, en die familieleiers van die priesters en Lefiete. Die afstammelingen van Eleazar en die Tamar is om die beert met die lot aangewys. Die eerste lot het op Jojarek geval, die tweede het op Jedaja geval, die derde het op Garum geval, die vierde het op Seorim geval, die vijfde het op Malkia geval, die zesde het op Midjamin geval, die zevende het op Kos geval, die achtste het op Abia geval, die negende het op Jesa geval, die tiende het op Sekania geval, die elfde het op Eliasip geval, die twaalfde het op Jakim geval, die dertiende het op Gepa geval, die veertiende het op Jezebab geval, die vijftiende het op Bilga geval, Die 16e het op Umer geval, die 17e het op Gisser geval, die 18e het op Pisses geval, die 19e het op Petagio geval, die 20ste het op Esegiel geval, die 21ste het op Jakken geval, die 22ste het op Gamel geval, die 23ste het op Delaja geval, die 24ste het op Maosha geval. Elke groep het sy plichte in die huis van die Heere uitgevoer volgens die procedures wat hulle voorhouder Aaron vir hulle voorgeskryf het, soos die Heere, die God van Israël, om beveel het. Hier is die ander familieleiers wat van Levi afgestam het, van die afstammelingen van Amram was Sebal die leier. Van die afstammelingen van Sebal was Jagdia die leier. Van die afstammelingen van Rechabio was Jesia die leier. Van die afstammelingen van Jesio was Selumet die leier. Van die afstammelingen van Selumet was Jacha die leier. Van die afstammelingen van Jebron was Jeria die leier. Amarie die tweede in bevel. Jechashiel die derde en Jekaman die vierde. Van die afstammelingen van Isiel was Mecha die leier. Van die afstammelingen van Mecha was Samir die leier, saam met Jesio, die broer van Mecha. Van die afstammelingen van Jesio was Sogaria die leier. Van die afstammelingen van Merori was Machli en Misi die leiers. Van die afstammelingen van Jaoshio was Benu die leier. Van die afstammelingen van Merori was die leier Swam, Sakir en Abri. Van die afstammelingen van Machli was Eleazar die leier, maar hy het nie seens gehad nie. Van die afstammelingen van Kis was Jerachmeel die leier. Van die afstammelingen van Misi was Machli, Jeder en Jerimot die leiers. Hierdie was allemaal die afstammelingen van Levi volgens hulle families, soos die afstammelingen van Aaron is hulle ook aan dienstwerke toegewijs dier middel van die gewijde lot, zonder om ouderdom of rang in acht te neem. Dit is in die teenwoordigheid van koning David, Sadok, Achemelek en die familieleiers van die priesters en Levite gedoen.